Lehen zeiak utxik zen henegun gaian eta juntan, oihaneko zuhanietan diskaen ekoizpena kuntatu da. Beanaiak, sibeotar kanto ezumaiten gainen musika berezi bat asmatu behitu. Gibelin entzuten duguna bezala. Dokumentalak bildu dian harrakastaen lekuko hunda ze entzuten ahalzen elkitzekun. Egezki plaze batuk eta biba oiak xabila zena izanik. Tierri untsa, <laughs> zinez laketu. Bizigi untsa. Zerroi datu Uh, eh, nola filmatu duen zinez, uh, eh, Elzak badu talendu bat zinez. Biziki Ibiziki e untsa filmatu gatsiman e dut. Eta nola kontatzen duen, nola, nola arribatu dira hola eltzea uh, eh, kantarien gara joaitea eta biziki untsa. Bai. Biziki ederra. Gehiegi, bai, nahi nik ek etxen, eh, etxerat eh, eraman, <laughs> nahi nik. Ziarri untra. Eta, bo, ez plaze hatu diat, eta, bo, hori hanen uh, eh, xeria, difenduk. Eta, bo, ikusiko ze eman endin eventik aitzin. Ziarri, bat interesgarri, hor, ebai, uh, zer den,

eta bena hale euh, um, en fait kantaiak hor eta be jokia nola erramen dizugu euh, egin dizie. Uste dit um, euh, alkarrekin um, zerbaiten uh, egitia heltugututzu, en fait. Eta um, ez guntutzun bate, bon, badakiz, ba, basaki gunin, gaizak ba, ba, la egiteko, Baina ez sekulan segur, nula izanen zen euh, azken azkenin eta jenten aitzinin eta egia hor ikusten dit euh, bigeren filma entako bergaiza uh, lehen, uh, lehenik jakustia hola hebenko jenter be netako izigarri eta mm, est-ce est-ce que Hoi estuzu, ene ustez ez duzu sekulan quoi en fait. Beti badukezu holako zerbait euh, elektriko uh, emozione handi bat. Oai dokumentala France 3 eta EITB kateetan iganen da eta balin bae zinegela sumaitetan.